klausītāji! Tagad jūs dzirdēsiet raidījumu vairāk, tālāk, dziļāk ar kustību prosanktitāte. Labvakar, mīļie radio klausītāji! Ir pienākusi otrdiena, un ar jums studijā ir kustības prosanktitāte, raidījums vairāk, tālāk, dziļāk. Šodien ar jums studijā būsim mēs, Ella un es, Dita. Uh, Jūs jau zinat, mūsu raidījuma ietveros, kura devīze ir, lai evaņģēlijas kļūst par dzīvi, mēs pārdomājam eksplozīvo evaņģēliju un ceram, ticam un ceram, ka mēs dzirdot to, izdzīvojot to, mīlēsim vairāk Dievu un cilvēkus rīko, rīkosimies kā īsti Dieva bērni. Metodē, ko mēs raidījumā izdzīvojam, ir trīs soļi. Mēs ieklausāmies Svētdienas evaņģēlijām Ar mīlestības skatienu, lai būtu spējīgi to salīdzināt ar savu ikdienas dzīvi, caur gudrības dāvanu un mainītu kaut ko paši savā dzīvē. Un to mēs darīsim arī šovakar. Esam aicināti atvērt mūsu sirdi Dievam, kurš vēlas atklāt savu mīlestību. Viņš ir trīsvienīgais Dievs, kas nemitīgi mūs meklē un vēlas iemājot mūsos, lai skan dziesmā. Svētais gars, rādi mums tēva vaigu. Svētais gars, Kristus gars, liec mums caur tevi apcerēt tēva žēlsirdīgo vaigu. Svētais gars, nāc, dari mūs par īsteniem tēva bērniem, jo tu mūs maigi mīli. Mīli mūs ar žēlsirdīgu mīlestību. Svētais gars, dari mūs par tēva žēlsirdības apustuļiem. Svētais gars, lai mūsu žesti, mūsu vārdi būtu piepildīti ar žēlsirdību. Āmen! Amen. Mēs aicinām arī jūs, radio klausītāji, piebiedroties mums. Jūs varat savā īsiņā sūtīt tos vārdus vai teikumus, kas uzrunās jūs no šīs svētdienas evaņģēlī, ko mēs lasīsim. Jūs varat atvērt mieram tuvu grāmatiņu, <clears throat> atverot šīs svētdienas evaņģēlī, vai arī paņemt bībeli un atvērt svētā Jāņa evaņģēlī 15. nodaļu no nu, mēs lasīsim no 9. līdz 17. pantam, un būt kopā ar mums telefona numurs, uz kuru jūs varat sūtīt savas SMS, ir 266 77 272, lai evaņģēlijas kļūst par dzīvi. Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlī, ko uzrakstījis svētais Jānis. Kā tēvs mani mīlējis, tā es jūs mīlu Palieciet manā mīlestībā. Ja jūs manus baušļus pildīsiet, jūs paliksiet manā mīlestībā, tāpat kā es sava tēva baušļus pildīju un palieku viņa mīlestībā. To es jums sacīju, lai mans prieks paliktu jūsos, un jūsu prieks būtu pilnīgs. Tas ir mans bauslis, lai jūs viens otru mīlētu, kā es jūs mīlēju Nav nevienam lielākas mīlestības par to, ja kāds atdod savu dzīvību par saviem draugiem. Jūs esat mani draugi, ja jūs darīsiet to, ko es jums pavēlu. Es jūs vairs nesaucu par kalpiem, jo kalps nezina, ko viņa kungs dara, bet es jūs saucu par draugiem, jo visu, ko dzirdēju no sava tēva, es jums pasludināju. Ne jūs mani izredzējāt, bet es jūs izredzēju un liku, lai jūs iet un nestu augļus, un lai jūsu augļi paliktu, jo visu, ko jūs no tēva lūksiet manā vārdā, to viņš jums dos. Šo es jums pavēlu, lai jūs cits citu mīlētu. Tie ir svēto rakstu vārdi. Pateicību Dievam, esam klāt mūsu raidījumā pie mūsu pirmā raidījuma soļa – kas ir mīlestības skatiens, mēs savā starpā padalāmies ar tiem vārdiem, kas mūs paš, katru personīgi uzrunāja. Tas var būt viens vārds vai viens teikums, ar kuriem mēs vēlētos palikt klusumā, ieklausīties tajos, ko Dievs tieši šajā brīdī mums vēlas pateikt. Mēs padalāmies ar to, Ella, kā ir ar tevi? Man šodien uzrunāja mans prieks, jūsu prieks, nav nevienam lielākas mīlestības par to, ja kāds atdod savu dzīvību par saviem draugiem, un šo es jums pavēlu, lai jūs cits citu mīlētu. Man uzrunāja, tas ir mans pauslis, lai jūs viens otru mīlētu, kā es jūs mīlēju, bet es jūs saucu par draugiem, jo visu, ko dzirdēju no sava tēva, es jums pasludināju, Ne jūs mani izredzējāt, bet es jūs izredzēju. Un mēs atgādinām jums, dārgie radioklausītāji, <clears throat> ka arī jūs varat pievienoties mums, rakstīt īsiņās, sūtot to, kas uzrunā jūs uz telefona numuru 266 77 272. Mums visiem dots mazliet laika pārdomāt šos vārdus un sūtīt tos dziesmas laikā, kas tagad skanēs. Thank you. Esam atpakaļ studijā un būsim jau klāt pie, esam klāt pie otrā soļa, kas ir gudrības apgūšana. Šajā solī mēs dzirdēto vārdu, ko mēs tikko klausījāmies, lasījām, salīdzinām ar to, kas mūs ir uzrunājis ar pretrunām vai mīlestības trūkumu mūsu dzīvē. Dievs vēlas, ka mēs atpazīstam situācijas, kad mēs neatbildam uz viņa mīlestības aicinājumu mīlēt viņu un brāļus. Ella. Jā. Mēs te aizkadrā jau padalījāmies, un es Ditai teicu, ka man ir kārtējais atklājums eh, no kādas evaņģēlī vietas, un tieši no šodienas evaņģēlī eh, es nekad nebiju piefiksējusi, kad eh, tā var pateikt, to es jums sacīju, lai mans prieks, to tā kā saka Jēzus vai Dievs vai trīsvienīgais Dievs, lai mans prieks patiktu, paliktu jūsos, un jūsu prieks būtu pilnīgs. Es pirmo reizi dzīvē ieklausījos, ka tā tad ir dieva prieks un cilvēku prieks. E, jeb, kā, e, bet te neviens netiek ne, ne pamazināts, ne pazemināts, bet, bet tā tiešām var pateikt, kad ir dieva prieks, kas, ir, kas, piemīt ir, kas piemītošs ir tikai dievam, Un ir tā saucamais mūsu mazais prieks, kas ir piemītošs cilvēkam, un tas ir arī labi, tas nav nekas slikts. Bet, lai mūsu prieks būtu pilnīgs, mums ir vajadzīgs tas dieva prieks. Tas ir tas, ko mums šī e, evaņģēlī vietā arī Jēzus mums novēl. Kā izrādās, tas ir tik, tik spēcīgi, e, ko es nebiju pamanījusi, un tāpēc vēlējos padalīties ar jo arī tālāk izrietošais teikums e, nav nevienam lielākas mīlestības par to, ja kāds atdod savu dzīvību par draugiem, par saviem draugiem. E, tas tā kā arī papildina, tātad, ja tev ir draugi, tu esi veltījis laiku, lai tie cilvēki tev kļūtu draugi, varbūt tie ir tev bērnības draugi, kurus ar kuriem Dievs tevi ir savedis kopā, jeb tu esi arī iepazinies un, un, un ir pagājis kāds laiks, un tu saproti, ka tas cilvēks tiešām ir tavs draugs un ka jums ir daudz kas kopīgs vai gluži otrādāk atšķirīgs, bet jūs varat viens otru papildināt. Un tad uh, lai tas prieks nepaliek tāds stāvošs uz vietas, kas ir tā saucamais cilvēcīgais prieks, kad man ar tevi ir labi, tev ar mani ir labi, un nu, nu, mēs tagad varam kopīgi lietot eh, šo dzīvi, šo pasauli, kas mums piedāvā ļoti daudz skaistas lietas, un kas neapšaubām arī ir skaistas, vai skaista daba, vai skaistas mantas, vai skaisti kopīgi pavadītas laiks, tad tomēr eh, Dievs mums tā kā saka, ka kad mans prieks ir tas, ka tu esi tik tālu izaudzis, ka tu vari atdot arī savu dzīvību par savu draugu. Tas, tas netiek prasīts kā tāds upuris, bet kā tāda dvēseles nostāja, dvēseles dispozīcija, kad tu saredzi prieku tajā, ka tu vari otram dot savu laiku, Tātad tas jau arī ir tavs, tas saucamais, varbūt nevienmēr ievērotākais upuris, bet tu otram dod savu laiku caur draudzību, uh, un, un, un ka tu vēlies būt ar kādu cilvēku tā tik tuvu kopā, kad ja nu tāda dzīvē tāds brīdis pienāks, ka tu arī varētu iet, kā saka, cīņā un atdot savu dzīvi par to otru cilvēku, ja? kad, kad tieši tas tāds līdz galam Eh, piepildīts prieks tev var nākt, ka tu to apzinājies. Un tad, ja jūs abi teiksim, viens otram to pasakat, ja, tad jūs saprotat, ka jūs tādi draugi uz mūžu. Bet arī ar cilvēcisko vien nepietiks. Eh, ideālais variants būtu, kur, kur kā Dievs saka, mans prieks, lai paliek jūsos. Tātad bez Dieva šis lielais ideālais, piepildītais prieks nemaz nebūs iespējams. Ja? Un ko vēl beigās Jēzus pasaka, šo es jums pavēlu, lai jūs cits citu mīlētu. Tātad šī mīlestība, kas ir augstākā, atdot savu dzīvību par draugiem, viņš mums to pavēl. Un ja mēs esam kristieši, tad mums vajadzētu tiekties uz šo lielāko mīlestību. Tāds ir mans pārdoms. Paldies, Ella! Mans pārdoms ir par vārdiem. Tas ir mans bauslis, lai jūs viens otru mīlētu, kā es jūs mīlēju. Un mans pārdoms bija par uh, to, es jau arī Elē dalījos, kā, kur pazūd mīlestība, piemēram, dzīvē cilvēkos, draudzē. Un uh, man šķiet tās saknes ir, uh, kas apslāpē Dievu garu. Sākas kaut kādās aprunāšanās, tiesāšanās, jo dzīvot garā nozīmē dzīvot Dievu mīlestībā. Un ja cilvēks savu ticības dzīvi tver miesīgi, tad man šķiet, tad arī pazūd dieva mīlestība. Un uh, mīlestība ir kā gara auglis, atzimuša cilvēka gara auglis. Un, un neviens patiesībā nevar apsūdzēt, ja, ja cilvēks rīkojas mīlestībā, pret mīlestību nav bauslības. Un, un jo dievu bērni rīkojas kā dievs, un tie, kas rīkojas kā vēlnbērni, atrodas garīgas nāves varā. Un cik svarīgi ir būt ar atjaunot sirdi mīlestībā, no, no brīvi, brīvi no vecās mācīgās domāšanas, ļaut dieva mīlestībai sevi vadīt. Kā mēs zinām, kunga vai, vaigs ir vērsts pret tiem, kas dara ļaunu. Tad sanāk, ik viens solis ārpus mīlestības ir grēks. Un uh, kunga vaigs, vaigs ir vērsts pret tiem, kas aprunā citus. Jo mīlestība nekad neteiks, ko sliktu par kādu. Mīlestība apklāja daudz grēkus kritizējot un aprunājot viens otru, cilvēku tiesājot, mēs grēkojam, mēs nedzīvojam mīlestībā. Un cik svarīgi ir nekritizēt citus, jo Dieva mīlestība nav, nedara ļaunu savam tuvākajam. Bet kas nemīl, tas paliek garīgajā nāvē. Vai, piemēram, kas savu brālnīs atrodas nāvē. Jēzus saka, ievērojiet manu mīlestības bausli – Un nu viņš šajā bauslī saka, tas ir mans bauslis, lai jūs viens otru mīlētu, kā es jūs mīlēju. Tā piebilde, kā es jūs mīlēju. Nevis varbūt kā jūs to saprotat, bet kā es jūs mīlēju, kā Jēzus mūs mīl. Un, un jo, jo mēs vairāk spoguļojamies Jēzus mīlestībā, pavadām laiku tajā, pārdomājam to, izdzīvojam to, es domāju, ka tad ir arī daudz lielāks iespējas iemācīties arī tāpat mīlēt. Un, jo augļi Jēzus arī saka, lai mūsu augļi paliek. Viņš mūs ir izredzējis, izvēlējies, lai mūsu augļi paliktu. Un augļi var palikt tad, ja tu darbojies mīlestībā. Un otri vārdi, kas man uzrunāja, bija ne jūs man izredzējāt, bet es jūs izredzēju. Man vienmēr licies jauki, ka Jēzus tā pasaka, ne jūs man izredzējāt. Ka kristieši nu, bieži vien domā, ka viņi paši izvēlējušies to savu dzīves ceļu ticībā vai baznīcā. Uh, Taču parasti jau Dievs izvēlas un izredz. Un, un ja mēs kaut kā aizmirstam to, vai izturamies vienaldzīgi, vai tādā apmierinātībā, kad es lūk esmu īpašs vai izredzēts, tad tā, tāda lielākā bīstamība tā sāk domāt kristietim. Un, bet manuprāt, ja tu esi draugs Jēzum, tad bez personīgām attiecībām ar viņu, ar viņa ciešanām, brūcēm, viņa klātbūtni, tu tomēr neesi ne, tā līdz galam nespēja būt patiesa viņa draugs un, un neesi patiesa kristietis, jo viss, ko Jēzus ir izdarījis, tevi dārgi atpērkot, vienmēr liek atcerēties, ka tev jābūt vienotam ar Kristu. Tev ir jāveido personīgas attiecības ar viņu. Tā ir tāda gribas nostāja. Es, mm -hmm. Visā, ko tu saki, es, es sadzirdēju to, cik svarīgi ir gribēt būt tajā nostājā, tuvu dievam un spoguļoties viņā. Jo, ja ir griba, tad jau tas ir jau, man liekas, ļoti daudz. Jā, tas ir ļoti daudz. Jā, paldies, mīļie radioklausītāji. Nu, mēs jau dosimies pie trešā soļa. Ja? <laughs> Raidījuma trešajā solī mēs, kurš saucās pravietiskais norādījums, mēs pārdomājam tās lietas, kā mēs varam savā dzīvē izdzīvot šo dzirdēto Dieva vārdu, kādus iespējams pienākumus mēs varam uzņemties attiecībās ar cilvēkiem, kas ir mūsu draugu grupas, draugas kopienas locekļi. Mēs meklējam kopā tos risinājumus, kā mēs šīs nedēļas laikā varētu ieklausīties un izpildīt dieva gribu un dzirdēt to dieva vārdu. Jā, es sākšu ar kādu citātu, kur es dzirdēju, un man tā kā viņš ir pierakstīts, bet es nevaru nosaukt, kurš teologs to ir teicis bet to ir teicis kāds teologs, ka mums ir jāmīl cilvēki un jāizmanto lietas, taču mūsdienās ir viss otrādāk. Mēs mīlam lietas un izmantojam cilvēkus. Nu, un, eh, tāpēc man apņemšanās būtu tāda, lai tas dieva prieks ienāk manā mazajā cilvēka priekā un dara to prieku tik lielu, kad es nevienu nekad negribu izmantot, nevienu cilvēku nekad negribu izmantot, bet es gribu par, ka, ar katru sadraudzēties, ar tik tālu, nu, ja, protams, otrs cilvēks to vēlas, tur ir pilnīga brīvība arī no otra, uh, lai es spētu atdot savu dzīvi par viņu kā par savu draugu. Un, un tā ir, manuprāt, tā lielākā mīlestības pakāpe. Es nezinu, vai es to varēšu šīs nedēļas laikā realizēt, <laughs> bet tā mana atklāsme, tā doma nekad neizmantot otru cilvēku, bet otru cilvēku mīlēt. Izmantot mēs varam māju, mašīnu, lietas, uh, un, un šīs lietas nejaukt ar cilvēku, jo mūsdienās tiešām, tiešām tas ir tā, ka mazus bērnus izmanto, cilvēkus izmanto nemaksājot viņiem labu algu, un, un lai, lai, šis, lai šis patēriņa kults tomēr mazinās, un īpaši Latvijā. Mm, jā, piekrītu. Man, sap, man apņemšanās ir pavisam tāda īsa. Es pateikšos un baudīšu to, ka Jēzus man sauc par savu draugu. Un atgādināšu, ka viņš ir izvēlējies arī mani, lai es sekotu un klausītu viņam. Man ļoti patīk šajā rakstu vietā, ka viņš saka, ne jūs mani izredzējat, bet es jūs izredzēju un liku, lai jūs ietu un nestu augļus, un lai jūsu augļi paliktu. Un uh, arī tas tik vērtīgi, ko tu pateici par uh, atdot savu dzīvību par citiem, par savu dzīvi, savu dzīvi par citiem, pareizi sapratiem. Ja? Mm -hmm. Jā, nu arī Tas ir tāds auglis, ko spogļoties Jēzus mīlestībā, pavadīt laiku tajā, pārdomāt to, lai var nest arī tikpat līdzvērtīgus augļus. Mm -hmm. Un tas prieks, lai ir tāds, kas ir dziļš, nevis tāds, kas hihihaha. <laughs> jā, tā tā Pateicis prieks, Pateicis jā. prieks, jā. Jā, paldies radio klausītāji, tāds bija mūsu apņemšanās. Uh, Joprojām atgādinām, arī šis raidījums, mūsu raidījums var izskatāt, izskanēt pateicoties klausītāju ziedojumiem, radio arī Latviju uzturēšanai. Pateicamies par jūsu atbalstu. Ziedojuma tālrunis ir 900-06769. Notiek arī jauniešu vakari prosanktitāte centrā trešdienās 18.30. Jā, un paldies, ka bijāt kopā ar mums uz tikšanos nākamajā reizē, lai skan noslēguma lūkšana. Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu devi mums savu dēlu, kas mums stāstīja par Tevi. Mēs Tev pateicamies, jo Tu mums ļāvi saprast, ka vissvarīgākais ir mīlēt Tevi un to, kuru Tu esi sūtījis, un kas ir Tavas mīlestības apliecinājums. Dāvā mums žēlastību Tevi patiesi mīlēt katru savu mūža dienu un ikvienā situācijā, lai tādējādi mūsu dzīve – pulsētu mīlestībā uz tevi, un visi mūsu brāļi, redzot to, varētu sacīt: Redziet, kā viņi mīl tēvu! Un sekojot mūsu piemēram, viņi varētu iepazīt tevi, svētais, maiguma pilnais tēvs. Amen! Sabian Man.